no time to regret. Kept his wet We the same old safe bet. Me and my head high, and my tears dry, get out without my. Oh, went back toward you knew, so far removed from all that we went through. Now I tread a travel track. My odds are stacked. I'll go back to black. only say goodbye with words. I died a hundred times. You go back to her and I go back to. I go back to us. I love you much. It's not enough, you love blow and I love And life is like a pipe, and I'm a tiny penny rolling up the walls inside. only say goodbye with words. I died a hundred times. You go back to her, and I go back to. We only say goodbye with words. I died a hundred times. You go back to her, and I go back to. to black, black. cançons de la, d'aquesta desapareguda artista? D'on m'has preguntat? Doncs mira, uh, bé, de fet, de, la Sílvia feia, feia temps tirat de la canya una mica d'alguna manera musicalment parlant, musicalment parlant amb, amb, els temes de l'Amy Winehouse sobretot i al final em va, jo em vaig anar bastantes carbasses perquè estava liat amb moltes coses però al final em va acabar que estan una mica a la xarra amb aquesta amb la idea una mica sobretot de les cançons de l'Amy Winehouse que a mi també m'agradaven i era una mica el que teníem en comú d'on són, d'on són els Pineapple? és britànic fer-ho painatau. El que passa que, que es pronuncia diferent, però l'he aixecat amb la pinya i, de no no deixem de pronunciar i bueno, fet un duet de nova formació, perquè existiu des de fa relativament poc temps, no? Sí juny vam posar a fer assajos així i el juliol vam estar allà, ja va ser... I començarem a fer els comets i eh, la mar de Girona com us trobeu i en quin lloc determinat per, o com us coneixeu per portar aquest comet? Nosaltres ens coneixem d'abans, ja. ja, som de la colla d'amics, havíem coincidit algunes vegades, havíem tocat eh, així Ja, Ja, ja, ja, ja, concerts, sempre va ser reunir concerts que ell tocava, sortia a col·laborar, coses d'aquestes. Després el projecte es va, es va, es va anar cobrint eh, des del Facebook, el xat. Ah, sí? A la finalitat del repertori, per xat, no ens vam veure, ens veiem de vegades, però no ens, per fer el repertori no ens vam veure una sola vegada fins que vam tenir el repertori i ens anaven passant els enllaços del YouTube per escoltar les cançons i parlàvem dels tons i tot, ja, a través de Facebook o sigui, lliurem les tecnologies, les banderes, els grans models de l'Estat. El perfil Xalques, suposo que no, no? Sí, sí. I així aneu a Figueres o aneu intercanviant un lloc intermig. Moltes vegades a Vilanova, que els avis d'Albert, aquestes hores que ja van ser superfans, doncs ara no diem molt. el que passa que, que clar, no té tant de repertori com per omplir dues hores, evidentment. I res, ha sigut això, en fem unes quantes d'Aimee, fem inclús d'altra gent, d'itagents, de... de Charles, de Charles, de Wanda, de Tiratarmen, eh, inclús fem... Sí, sí, anem fent... Versions, no? Sí. Ah, però, eh, però, i cançons pròpies? ho estan mirant, ho estan mirant. Ho estan mirant, ho estan escrivint. Sí, en tinc unes bones escrites ja i eh, la setmana passada ho estava mirant un tema d'aquests meus i bé, esperem que aviat podem estrenar temes per anglès, en anglès tot. És que de tot, quasi tot el que en anglès, per tant, que, si escolto en anglès, me'n surt escriure en anglès, que no, no, no, no que estigui en contra de català ni castellà ni de quatre idioma, però... Sí, és una idea de música de tot. Sí. Sincerament estem, estem culturalment preparats més per escoltar música en anglès sí. i un àmbit fins i tot, no només en català o castellà, sinó d'altres latituds. Arriba a sonar com estrany, sí. si no estem preparats. Um, doncs això, l'artista s'ho inspira, són els vostres guies espirituals. Potser és el sempre hi ha icones no, dins del món de la música. Tu, Sílvia, després, com és? Uh, eh, bé, escolto bastant de tot, uh, eh, des de Amy Winehouse, de gent que els hem dit abans. Uh, soc bastant modernilla, de cums, uh, doncs així és. I el primer estic escoltant bastant Charlie Winston, que és un, bueno, és un anglès fincat a París i que fa música eh, m'agrada molt. Però bé, que fa més eh, anys que fa rock, bàsicament. Eh? Però és molt, a mi m'agrada molt un rock Però bé, depèn de la, de l'època en què Igual d'aquí tres mesos dic, mira, saps? És que consum i potser diria Ray Charles és un, és un artista que, que m'he escoltat força que m'ha inspirat bastant fent algun tema de Ray Charles amb nosaltres també i, i bé, no sé, jo és que soc bastant del jazz clàssic potser uh -huh. qui tria les peces musicals que versioneu? punt propi. I això ho anem treballant dia a dia. És una cosa que s'està fent i que, i que venim amb resultats ara, perquè hi ha cançons que, que les comencem des de quan vam començar fins ara i han anat canviant. I la idea és que continuïn canviant i que vagin tirant el nostre terreny i, i, i que no sigui una còpia, perquè per fer una còpia les originals sempre són molt bones, no? Si fem una cosa qüestió de ser diferent. Individualment també ho comencem amb el de la música. Sílvia? Uh, bé, vas començar a fer classes l'any 98 o així, si no recordo malament. I l'any 2004 vas començar a tocar amb la que era la professora d'aquella època, l'Àngels Ortiz de Roses. Que, que tocaves? Sí, sí, sí. Que, era la de Fem versions també, guitarra i veu. Ah. Eh, en altres dos, dos veus les guitarres, i bé, la dona està fent la temporada per càmpings, per diferents locals, i he anat fent cosetes, eh, col·laboracions amb alguns grups, així vaig estar fent a Barcelona també, que he anat fent, però també he hagut de temporades que he de, de plegar entre cometes, saps? No ho deixes mai, evidentment totes a casa he anat fent cosetes, però que no tens mai, però que tens un grup, no, Sí. Nosaltres 200 concerts, però no... Ara, ara s'ha acumulat fa molt temps ara que no segem aquesta banda. I el piano, o sigui que ho has estudiat? sí, estudiat una mica d'aquí, una mica d'allà. a èpoques una mica... Vaig començar a fer música clàssica, vaig, vaig estudiar música moderna també, a Girona mateix, a l'aula musical, un havia començat vaig estar al taller de músics també un temps, eh, amb coses particulars, ara hi ha molta època que passo sobre autodidacta, i èpoques més que busco una referència i he anat amb professor he anat amb Lluís Coloma recentment amb el Nito Figueres i no sé i altres músics i altres músics també participar amb altres companys en altres projectes musicals paral·lels. En el teu cas, Sílvia, de fet ja, ja havies estat aquí. Sí, sí, amb la Mireia Bosco. Uh -huh. Ara tinc la costa una mica pagada perquè he estat estudiant i no tinc més temps material, uh -huh. però quan puguem la, volem continuar amb, amb el projecte integrar música i dansa, i dansa tribal. Sí, sí. I l'Albert, que ja sí que col·labora amb altres formacions, amb diverses formacions. Sí, ara estic posat amb, amb, també amb el Hotstream, que és un, その時は antics també de, de, de saps clàssic de unint el piano a la bateria doncs, un boogie-boogie, uh, swing, ragtime... Un duet també? Un duet també, però instrumental tot. Mm -hmm. És molt divertit, però bé, el, que, el que exigeix que hi hagi veu, doncs, aquí doncs, no trobarà veu. I eh, per cert, que quan a tocar aquí a la comarca, el panorama de sales, bars, o altres locals, com ho veieu? Mira, jo crec que, jo crec que Figueres, eh, els locals en general, els propietaris de locals, s'hi donen força a, a provar fer concerts. En general aquí Figueres i, i també a tot l'Empordà, Altra cosa és que la gent segueixi i, i assisteixi a aquests concerts, no? Jo des d'aquí animaria la gent a, a, a recolzar la música en directe, sobretot, i assistir doncs, a aquests concerts que s'estan provant de fer a tants locals aquí a Figueres i, i al voltant de Figueres i, i que, i que tiri endavant tot això perquè eh, la música en directe no sé què, no sé què se'n recorden quan no hi ha, hi ha gent ja local s'ha fet eh, per escoltar música en o sigui que relativament bé l'actualitat de sí, sí, sí, sí, sí, era qüestió de bolos vostres, veureu sobre la muntanya del Servei em vaig volia fer frenar. és una que aposten bastant per l'art, la música, en tot en general, i molt agradable. Us hem final per posar una final a aquesta xerrada. sobre el micro? Sí? Sí? sí. Em sentiu? <laughs> vale. És Rolling in the Deep d'Adel. Segurament molts de vosaltres ja la coneixereu. Molt Espero que us agradi. Doncs moltes gràcies. Aquesta és la música directa dels dels Apple. hard, reaching a fever pitchness, bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and tell me out and i lay your sheer bare. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fevered pitch, and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love relieve me breathless. I can't help feeling we could have it all. tender tear you hunt my heart inside your hand and you play yeah, to the beat baby I have no story to be told but I've heard one you and gonna make your head burn Feel of me in the depths of your despair. Making a homeland that is mine sure won't be shared. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had The scars of your love that leave me breathless. I can't help feeling we could have it all. underneath. You had my heart inside your hand, and you play yeah, to the beat. We could have it all, rolling in the deep. your soul through every open door. Can your blessings to find what you look for? Turn my sorrow into treasure gold and pay me back in kind and reap just what you sow. It all. We could have it all. could have it all.